lalemin. Dakle, ta dova se prenosi. U drugom hadisu se spominje, u Dubadi ibn Samita, hadis je vjerodostojan, e, spominje se da je rekao Allahu poslanika alihi salacom, ko se probudi noću? Pa kaže, prouči dovu. La ilaha ila Allahu wahdehu la šarike leh, lehu l-mulku, wa lehu l-hamdu, wa hu ala kulli šein qadir, alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha ila Allah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quvvete illa billah. Zatim kaže astagfirullah. Ili bude učio neku dovu za sebe, tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto, nešto za sebe, to će mu biti primljeno. Ukoliko klanja, ustane pa klanja, probudi se, prouči ovu dovu, nakon ove dove ustane pa klanja, Biće mu namaz primljeno. Dakle, vrijedna dova, a poznata. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ذاتيم دا تراجش أبرست ذا سبب ili dakle, da tražiš nešto drugo, to će ti biti uslišano, to će ti ako Bog da biti dato, ili ako nakon toga klanjaš namaz, namaz će ti biti, namaz će ti biti primjen. I također druge dove, jel poznate, alhamdulillah,